Daar is ook met die lot vir die stam Manasse een gebied toegeken. Manasse was Josef sy oudste sien, Makker was weer Manasse sy oudste sien, sy sien was weer geleerd. Makker was een goede soldaat, Hij het geleerd in Basan ontvang. Grondwees van die Jordaan is ook gegeven vir die oorblijvende families van die stam Manasse. Hulle was Abeser, Gelek, Asriel, Sekem, Gefer en Semida, Hulle was de families van die ander mannelijke afstammelingen van Manasse, die sien van Josef. Selufgat, die sien van Gefer, sien van Geliad, sien van Makker, sien van Manasse, het nie seens gehad nie. Hy het net vijf dochters gehad. Hulle name was, Magla, Noa, Gogla, Milka en Tersa. Hulle het na die priester Eleazar en Joshua die sien van Nin en na die leiers toegegaan en vir hulle gesê, Die Heere het vir Mooses beveel om voor ons grond tussen die mensen van ons stam te gee. Joshua het toe vir hulle grond tussen hulle paase broers gegee, soos die Heere gesê het. Naas geleed en Basan oos van die Jordaan, het Manasse dus ook nog tien dele ontvang. Hier die vrouwen uit die Manasse stam het dus grond saam met die mans gekry. Die geleedstreek het aan die ander deel van die stam van Manasse behoort. Manasse's gebied was van Osser af tot bij Mikmetak oos van Sichem, door van dan syd na die mensen wat bij die fontein van Intapuog gewoon het. Die Tapuog-streek het aan Manasse behoort, maar Tapuog zelf, op die grens van Manasse, het aan die mensen van Ephraim behoort. Vandaar af loop die grens noordwaarts langs die Kanaspreid. Zij van die spreid leed dorpen tussen die van Manasse wat aan Ephraim behoort. Manasse grens is noord van die spruit en dit loop dood teen die Middellandse sedert. Die deel aan die syde kant van die spruit het dus aan Ephraim behoort en die aan die noorde kant aan Manasse. Manasse gebied loop tot teen die Middellandse sedert. Die gebied noord van Manasse het aan Asser behoort en die gebied oos van Manasse aan Asaskar. Die volgende dorpen in die gebieden van Asaskar en Asser is vir Manasse gegee, Bitsan, Jebliam, door op die bergrug, en Dor, Taanak en Megedoe met hulle dorpies rondom. Die mensen van Manasse kon nooit hierdie dorpe oorneem nie, die Kanaaniete het altijd daar bly woon. Toe die Israëlieten later sterker geword het, het hulle die Kanaaniete gedwing om vir hulle te werk. Hulle kon echter nooit die dorpe inneem nie. Die afstammelingen van Joosef het vir Joosje gaan vragen, waarom loot hy vir ons net een stuk grond? Ons is baie mensen, van die Jere het ons met baie mensen gezien. Joshua het vir hulle gesê, as jylle dan te veel is voor die grond in Ephraim, gaan op naar die gebied van die Vere Siete en die Refaiete en gaan kap vir jylle daar een plek op in die bosse. Hulle het vir Joshua gesê, die Jevels is niet groot genoeg voor ons niet. Al die Kanaanite wat in die vallei woon en in die gebied rondom Bitsan en op die Israël vlakte is sterker als ons, want hulle het eisterstruid voor ons. Joshua het toe vir die nageslag van Josef, vir Ephraim en Manasse, gesê, omdat jylle so baie en so sterk is, zal ons met die lot vir jylle meer as een deel aanwijs. Jylle kan die beboste jevelgebied ook kry, maak dit skoon so dat jylle daar kan woon, die Kanaaniete het wel eisterstrijdwaans en hulle is sterk. Jylle is echter sterk genoeg om hulle uit te drijven.